Ýene käbir adam göz öňüne getirenok. Nädip bir zady göz öňüne getirip bilenok? Nädip hijret bolan ýerinde jihet bolýar? Ol öz-özünden. Hijret bolan ýerinde hökman jihet öz-özünden bolýar. Nädip? Talybanlar Owganystany musulman hökümet etdiler, dogry dämi? Şo taýda-da jihad direldi, göni. Şo jihadyň direlmegine kim sebäp boldy? Käfirleň özi sebäp boldy. Näme üçin? Şolary şu wagt näme, gunna-gunnaka aýyrmasak, bular biziň garşymyza jihad eder diýdiler. Şonuň üçin hem özleri birinji çozdy. Düşündiňmi? Käfirler näme, musulmanyň bir ýerik üýşmekliginden gorkýarlar. Eýsem, biz öz dinimizi bilemiz-ä. Emma kapyrlar öz biziň dinimizi näme, bilýärler. Olar näme diýýär? Musulmanlar birek üýşdimi? Musulmanlar özlerine, güýç, tapdylarmy? Musulman öz döwletini dikeltdimi? Musulman Kuran hadysdan ýöräp başladymy? Bulaň Kuran hadysy biziň garşymyza jihad etmekligi buýurýar diýýär. Bularyň häzir şu taýda tagtlaryny ornaşdyrdygy göni biziň garşymyza jihad edip başlarlar diýýär. Biziň garşymyza çykyp başlarlar diýýär. Şoň üçin Amerika näme etdi? Öňürtiledi. Düşündiňmi? Öňürtiledi. Şoň üçem näme? Jihad boldy. Indi bir musulman birek üýşüberse, pikir etme, ýöne hijret ederis, biz degmesek käfir degmez diýip pikir etme, ýok. Musulman birek jemlenişiberse, musulman güýjüni ýygnaberse, sen isleseň, islemeseň, käfiriň özi näme sebäp bolýar seň jihada başlamaklygyňa. Düşündiňmi? Käbir adam pikir eder, nädip hijret oýuna getirilenak. Hijret bilen jihad nähili baglanyşykly zat? Biziň özümiz etmesek, Ýöne hijret edenimiz bilen nireden öz-özünden jihat başlanýar? Ýa ýok. Hijret etseň jihat öz-özünden başlaýar. Hatda käfirleň özem seni näme, goýanok jihat etmeseň. Biziň käfir eýýäm seň üstüňe hüjüm edip başlaýar. Seň üýşmekligiňi islänok. Musulmanyň ýurt, döwlet dikeltmegini islänok. Biziň olar yslamyň taryhyny bilýärler. Musulmanyň göterýän akydasyny bilýärler. Düşündiňmi? Şoň üçüp näme, jihat, hijret näme, baglanyşykly zat. Şoň üçüp kimiň boýnuna jihat düşen bolsa, şunuň we bir ýerde musulmanlara mätäçlik çekýän bir müjähitleň näme topary, jemagady bar bolsa, barybilýäne şo tak barmaklyk näme wäjip. Barybilmeýänem näme şo tak barmaklygyň esbabyny tutmaly, hökmany suratda. Näme üçin wäjip diýýäs? Näme üçin esbabyny tutmaly barmaklygyň diýýäs? Diýsem, biz baryp kömekleşmesek, biz goşulyşmasak, beýleki musulmanlaram, Barjak bolmasa, käfirler kän o topardan. Şundanmy? Müjähitler bir ýurtda jihad etýär, bolsa sany bäş müň, on müň, ýigrimi müň. Dogry dälmi? Käfirlerem millionlap olaň garşysyna çykýar. Musulmanlaryň hemmesi üýşüp, şo musulmanlara ýardam bermeklik üçin hijret etmese, olar gyrylýar. Olar gyrylsa, ondan ýene näçe asyrlap jihad ybadatynyň direljegi belli däl. Düşündiňmi? Näçe asyrlap jihad ybadatynyň näme direljegi belli däl. Şonuň üçin bir ýerde näme müjähitler tarapyndan bir döwlet dikilse, düşündiňmi? Bir ýerde bir müjähidleň jemagadynyň bardygyny bilsek, olaram käfirler bilen uruşyp ýörenini bilsek, bize-de mätäçlik çekýänini bilsek, hökman biz barmaly bolýarys. Barybilmesegem, Näme barmaklygyň esbabyny tutmaly bolýas? Hada tarabutu we talazumu wal alakatu dellet aleyha nususun idda. Näme diýdik ýaňy jihat bilen hijret näme ikisi bir birine baglanyşykl ybadat diýdik. Bulaň bir birine baglanyşykl ybadatdygyna-da näme Kuran Kerimden bir topar aýatlar näme peýda berdi diýýär. Bir topar aýatlar näme Şolar bir-biriniň doganydyr diýýär. Görýäňmi? Ansar, muhäjirler. Şu taýda Allatagala näme? Hijret bilen jihat ybadatyny näme? Iman bilen deň derejede getirdi. Iman edenler we hijret we jihat edenler diýdi. We özem näme? Hijretiň yzyndan jihady getirdi. Biz näme diýdik? Jihat ybadatynyň direlmekligine sebäp bolýan ybadat hijret diýdik. Şonuň üçinem näme? jihetden öň hijreti getirdi. Sebäp diýseň, musulman ilki saýlanmaly, üýşmeli, esbabyny almaly, güýjemeli, onnoň, näme, jihet etmeli.